Մոսկվայում հանդիպել են Ռուսաստանի եւ Հայաստանի նախագահները։ Հոկտեմբերի սկզբին կանցկացվի անկախտելի եղբայրություն զորավարժությունը։ Հայաստանի վարչապետը Գրոնդնոյում հանդիպել է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների վարչապետների հետ։ Շուտով Արցախում նորից բամբակ կմշակվի։ Արգենտինա հայերը այսօր մեծ շուկով նշում են Արցախի անկախության 24-ամյակը։ Ռուսական գազը 24 դոլարով էժան կվաճառվի Հայաստանին։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասը։ Երեք Արցախի պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնական հայտարարություն տարածեց առաջնային գծում ադրբեջանական զինուժի կողմից ձեռնարկվող սադրիչ գործողությունների վերաբերյալ։ Հայտարարությունում Արցախը զգուշացնում էր ոչ միայն Ադրբեջանին, այլև միջազգային հանրությանը, մասնավորապես ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի անդամներին, որ հակամարտ զորքերի շփման գծում տեղ գտնող հետագա սրացումների եւ դրանցից բխող հետևանքների ոչ պատասխանատվությունը ընկնում է ադրբեջանական կողմի վրա։ Ըստ էության նման բովանդակությամբ հայտարարություն Արցախը առաջին անգամ տարածեց։ Մինչ այդ հայտարարություններն ու զգոնության կոչերը վերաբերում էին բացառապես Ադրբեջանին։ Թվում է Արցախի ռազմական գերատեսչությունը այսписով սթափության կոչ է անում նախ միջազգային կառույցներին։ Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում սահմանային իրավիճակը շատ լարված է։ Ադրբեջանական կողմը բացի խոշոր դրամաչափի հրազենից նաև հրետանի է կիրառում։ Այս մասին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմանը հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նշելով, որ պատրաստվում է Դուշանբեյում նախանշված ՀԱՊԿ գագաթաշողովին մանրամասը ներկայացնել Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ իրադրության սրումը։ Կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել Ռուսաստանին ձեզ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման ուղիներ գտնելու ջանքերի համար։ Վերջին երկու շաբաթներին սահմանին իրավիճակը շատ լարված է։ Բացի խոշոր տրամաչափի հրազենից ադրբեջանական կողմը նաև հրետանի է կիրառում։ Իհարկե, ստիպված ենք լինում պատասխանել։ Այդ մասին մանրամասն կպատմեն Դուշանբեում ՀԱՊԿ գագաթաժողովի ժամանակ, ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Նշենք, որ ՀԱՊԿ գագաթաժողովը կկայանա սեպտեմբերի 15-ին Տաջիկստանում։ Սեպտեմբերի 3-ից 6-ը Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացվեցին Շանթ 2015 ռազմավարական հրամանատարաշտաբային զորավարժությունները։ Արդեն սեպտեմբերի 12-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Բաղրամյան ուսումնական կենտրոնում տեղի կունենա այդ զորավարժությունների քրակային փուլը, իսկ հոկտեմբերի սկզբին կկազմակերպվի եւս մեկ անկախտելի եղբայրություն զորավարժությունը արդեն ՀԱՊԿ շրջանակներում։ Ամփոփելով ոստիկանության ստորաբաժանումների մասնակցության արդյունքները Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը նշեց, որ զորավարժության կարևոր ձեռքբերումներից մեկը բարոյահոգեբանական բարձր մտնոլորտն էր, որը նա համեմատեց մեծ եղերնի 100-րդ տարելիցի միջոցառումների հետ։ Համախմբեց մեր ժողովուրդը զորավարժությունների ընթացքում բոլոր գերատեսչությունները լրջորեն մտեցան եւ սահմանվեց մեզ որովհետև կլինի դա ոստիկան, կլինի դա բանակ, կլինի դա քաղաքացիական կառույց, այն ամենայնիվ այս իրավիճակի մեջ ես գիտեմ, որ իր մեջ պատկերացրել է պատերազմը եւ հոգեբանորեն իրեն նախապատրաստել է չտարստված, բայց հնարավոր նման երևույթների մենք ունակ ենք կատարելու մեր արջև դրված խնդիրները պետության համար ճիխնաշնորհին որը Շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը սկսել է հերթական արցանց հարցուպատասխանը, որի շրջանակներում Facebook-ի եւ Twitter-ի օգտատերերը հնարավորություն ունեն մինչև սեպտեմբերի 15-ը հարցեր հղել նրան, ստանալով վարչապետի պատասխանները։ Facebook սոցիալական ցանցի բոլոր օգտատերերն ու լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները իրենց ուզող հարցերը վարչապետին կարող են ուղղել առցանց Արցախի կառավարության Facebook-յան պաշտոնական էջի համապատասխան միջոցառման միջոցով։ Նշենք, որ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը առցանց ասուլիսով հանդես է գալիս արդեն 4-րդ անգամ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներին առաջարկել է անցում կատարել ռուբլով հաշվարկին հրաժարվելով առևտուրը դոլարին կապելուց։ Այս մասին նա հայտարարել է Բելorusական Գրոդնո քաղաքում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների վարչապետների հետ հանդիպան ժամանակ։ Եվրասիական տնտեսական միությունում անհրաժեշտ է ինտենսիվացնել ազգային արժույթով կատարվող փոխադարձ հաշվարկները եւ կրճատել դոլարիզացումը։ Արդյական է նաեւ համաձայնեցված մակրոտնտեսական քաղաքականության իրականացման հարցում փորձի փոխանակումը։ Այս ենթատեքստում կարևոր է ռազմավարական ապրանքների փոխադարձ առևտուրը ռուբլով կատարելու եւ դոլարին կապելուց ազատվելու գաղափարը, ասել է Հովիկ Աբրամյանը։ Օրերս Արցախի գյուղատնտեսության նախարարության հրավերով Արցախում էր Ուզբեկստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության եւ ջրային տնտեսության նախարարության գիտաարտադրական կենտրոնի եւ սելեկցիայի ծերունաբուծության ու բամբակի մշակության ագրոտեխնիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտի բամբակագործության լաբորատորիայի վարիչ գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Հակիմ Ժոն Սայիդալիևը, ով Արցախի գյուղատնտեսության նախարարության պատասխանատուների ուղեկցությամբ եղել է հադրուտի շրջանում։ Մասնավորապես Արաքսի հովտում նախանշվել են բաբակի մշակության համար բարի նպաստ տարածքներ, նշյալ մշակաբույսի փորձնական մշակություն իրականացնելու համար, ինչի արդյունքներից հետո նաև ապագայում այն massայականացնելու նպատակով։ Այնուհետև Արցախի գյուղնախարար Արամ Մխոյանի մոտ տեղի ունեցել սեմինար խորհրդակցություն, որի ժամանակ քննարկվել են դիտարկման արդյունքները։ Ուզբեկստանցի գիտնականը նախարարության պատասխանատուներին մանրամասը ներկայացրել է բամբակագործության առանձնատկությունները։ Արամ Մխոյանը նշել է, որ աշխարհում մեծ ճանաչում ունեցող Ուզբեկստանի առաջատար մասնագետների հետ սկիզբ դրված համագործակցության արդյունքում շուտով հանրապետությունում նորից բամբակ կմշակվի, ընդ որում սպիտակ բամբակից բացի նաև աշխարհում լայն պահանջարկ վայելով ու մեծ շահութաբերություն ունեցող գունավոր բամբակ ըստ նախարարի կներդրվեն չորադիմացկուն քիչ խոնավություն պահանջող սորտեր։ Ընթացիկ տարվա օգոստոսին սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի բուսասանիտարիայի տեսչության կողմից կատարվել են ընդհանուր տեսչական աշխատանքներ բուսական ցակում ունեցող սննդամթերք վաճառողների եւ արտադրողների գործունեության նկատմամբ։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության փոխհասմամբ մոնիտորինգը իրականացվել Ստեփանակերտ քաղաքի թվով 28 վաճառակետերում։ Տեսության ուշադրության կենտրոնում են պահվել հատկապես ձմերուկի սեխի, լոլիկի, վարունգի եւ խաղողի որակի առևտրի կանոնները, չափվել են նիտրատների արևելագույն մնացորդային քանակները, վաճառողներին ցուցումներ են տրվել վաճառքի կանոնների պահպանման ուղղությամբ։ Ստեփանակերտ քաղաքում հաշվարված մոտ 40 վաճառակետերում բարբերաբար կատարվել են ուսումնասիրություններ ընդհանուր բուսական ցակում ունեցող սննդամթերքի վաճառքի կանոնների եւ որակի նկատմամբ։ Ուսումնասիրությունների ժամանակ մարդու առողջության համար վտանգավոր որ մտերկներ չեն հայտնաբերվել։ 2006 թվականից Լիբանանի հույդակառույցի Արցախ ֆոնդ կազմակերպությունը սկսեց գործել Արցախի հիմնականում վերաբնակեցված եւ ազատագրված շրջաններում։ Անցած 9 տարիներին Քաշաթաղի շրջանի մի քանի 100 ընտանիք օգտվել է Արցախ ֆոնդի Նոր կյանք, նոր հույս ծրագրից։ Վերջերս հերթական անգամ Արցախում էին Արցախ ֆոնդի ներկայացուցիչները։ Եկել են իրականացնելու նոր հատկացումներ եւ նախորդ տարվա ծրագրի ստուգումներ։ Արգենտինահայերը նախապատրաստվում են մեծ շուկով տոնելու Արցախի անկախության 24-ամյակը։ Միջոցառումը կկայանա սեպտեմբերի 8-ին Պալերմոյի Սիրանուշ հայկական մշակույթի տանը։ Միջոցառմանը կմասնակցեն ոչ միայն համայնքի ներկայացուցիչները, այլև արգենտինացի մտավորականներ, հասարակական գործիչներ եւ լրագրողներ։ Սա շատ կարևոր միջոցառում է Արգենտինահայերի համար, քանի որ վերջին տարիներին Լատինական Ամերիկայի երկրներում մեծ թափ է ստանում թուրքական եւ ադրբեջանական քարոշությունը, եւ իրականությունը պետք է ամեն կերպ հասանելի դարձնել աշխարհին, որ เป զի միջազգային հանրությունը իմանա թե ինչու է Արցախը ինքնորոշվել եւ ինչ է նշանակում աշխարհի հայերի համար սեպտեմբերի 2-ը։ Ասված է համայնքի հայտարարության մեջ։ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարությունն ու Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարությունը արձանագրություն են ստորագրել Հայաստանի Հանրապետությանը մատակարարվող բնական գազի գնագոյացման կարգի վերաբերյալ համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին։ Ըստ փաստաթղթի իրավաբանորեն Հայաստանին մատակարարվող 1000 խորանարդ մետր ռուսական գազի բազային գինը 189 դոլարից նվազեցվում է մինչև 165 դոլար, հայտնել է Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարությունը։ Այսօր հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է Աստվածամոր ծննդյան օրը։ Ինչպես ասաց Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Մինաս Քահանա Մովսիսյանը, չնայած տոնը համապատասխանում է Խաչի պահքի օրին, այնուհանդերձ այն նշվում է մեծ հանդիսավորությամբ մեծ տոն է Մարիամ Աստվածածնի ծնունդը, որովհետև նա ծնվեց մաքուր ծննդիամ, ուխտի զավակ էր, երկրաժամանակ ծնողները չեն ունենում զավակ, վերջապես Աստծո օրհնությամբ ունենում են օրհնյալ զավակ եւ Մարիամ նշանակում է լուսավորյալ։ Նա էր, որ պիտի դառնար անոթը փրկության, որտեղ նրանից պիտի ծնվեր փրկիչն աշխարհի։ Դրա համար այս տոն մեզ համար մեծ աշուք է, որովհետև Մարիամ Աստվածածինը սուրբերի բարագլուխն է համարում։ Այսօր քրիստոնյա ժողովուրդը, որ ճանաչում է հասկանում այս տոնը, գալիս են պատրաստություն աստանցնել փոխտությունը ստանալու։ Թոսով Մարիամ Աստվածածին բարի խոսի իր անարատ քուսությամբ, իր մայրությամբ, իր մեծությամբ, իր խոնարհությամբ ժողովրդին Աստվածուրտին եւ շնորհավորին այս տոնը Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ծննդյան տոնին այսօր հայոց ցեղասպանության Սուրբ նահատակների սրբապատկերը առաջին անգամ Մայր Աթորից տեղափոխվեց Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մարիեկեղեցի զոհված հայորդիների համար աղոթքի եւ նրանց հիշատակի արժեվ խոնարհման համար։ Նշենք, որ հայոց ցեղասպանության Սուրբ նահատակների սրբապատկերը ոցվել է 2015 թվականի ապրիլի 23-ին Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնում տեղի ունեցած հայոց եղերնի զոհերի սրբադասման արարողության ժամանակ։ مرزا سر نری همار Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը շարունակում է առանց հաղթանակների շարքը Եվրոպայի 2016 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարի առաջին խմբում։ Սեպտեմբերի 7-ին Հայաստանի թիմը Երևանի հանրապետական մարզադաշտում ընդունեց դանիացիներին եւ բավարարվեց գոլազուրկ ոչ ոքիով։ Թեև Հայաստանի հավաքականը վերջապես կարողացավ անառիկ պահել սեփական դարպասը ընդհատելով 17 խաղյա գոլային շարքը, սակայն ունի երկու միավոր եւ շարունակում է մնալ առաջին խմբում հաղթանակ չունեցող միակ թիմը։ Սարգիս Հովսեփյանի թիմը ընտրական վերջին խաղը կանցկացնի հոկտեմբերի 11-ին ընդունելով ալբանացիներին։ Այդ հանդիպումից 3 օր առաջ Հայաստանի հավաքականը Նիցայում կհանդիպի Ֆրանսիայի հավաքականին, որը Եվրո 2016-ը հյուրընկալող երկիրն է եւ ընկերական խաղերը անցկացնում առաջին խմբի թիմերի հետ։ 23-ամյա Արթուր Ալեքսանյանը երկրորդ տարին անընդհատ մեջ հրճակվեց հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի աշխարհի չեմպիոն։ Լաս Վեգասում մեկնարկած աշխարհի առաջնության 98 կիլոգրամ քաշային կարգի եզրափակիչում Գյումրեցի ըմբիշը 3-0 հաշվով հաղթեց 2012 թվականի Լոնդոնի Օլիմպիական խաղերի չեմպիոն Ղասեմ Ռեզայիին, որին պարտության էր մատնել նաև նախորդ տարի։ Աշխարհի առաջնության առաջին օրը պայքարի մեջ էին մտել նաև 66 կիլոգրամ քաշային Միհրան Հարությունյանը եւ 70 75 կիլոգրամ քաշային կարգում աշխարհի չեմպիոն Արսեն Ջուլֆալակյանը, որոնք պարտվեցին բրոնզե մեդալի համար Գոտեմարտում։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթելոթաբանական ծառայությունից, հնարեպետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն, առավելապես առանց տեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հարավ արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 18-ից 22, ցերեկը 28-ից 33 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրը սպարվեց։